Сура от Духа. Утро. бисмиллахир рахманир Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Ваддуха. Клянусь утром. Валлейли ида Клянусь ночью, когда она густеет. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. ألم يجدك يتيما فآوى Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? ووجدك ضالا فهدى Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем. ووجدك عائلا فأغنى Он нашел тебя бедным и обогатил. فأما اليتيم فلا تقهر Посему не притесняй сироту. وأما السائل فلا تنهر И не гони просящего. وأما بنعمة ربك فحدث и возвещай о милости своего Господа.